Korsikako talde hau sortu zen lagunt zumaiten artian, mezu zumait hedatzeko sediaikin, hala nula Korsikaen askatasuna. Larkuji taldean izena nuntik horra den, galtegin deiogu, Louis Francesco taldeaen sorsaliai. Il y avait ce besoin, ce besoin déjà à l'époque, ce besoin naturel qu'on a ressenti déjà au départ, de porter nos messages, de porter un message, je veux dire, de, de, de entre guillemets, de lutte de libération nationale pour la Corse, quoi. Je veux dire, ça s'est créé de suite, c'est de suite à l'esprit du groupe. Et à partir de là, voilà, on a choisi comme nom l'arcou qui, qui, veut dire petite arquebuse. Euh, c'est une arme que, euh, qu'utilisaient les, les, les milices de Pascal Paoli pour défendre la jeune nation indépendante de Corse. Kantoe habosenak behek idazten dutie, korsikar hori asko kantoeak emaiten dutie, bai eta e, Euskal kantoe somaite behek arrenjatuik, berize Louis Francesco. La majeure partie de nos chansons, c'est des créations. Hein. À part, euh, on, a fait, on, a, on a quelques reprises de chants basques que l'on a euh, arrangées à la sauce euh, arcougie, euh, à euh, de toute façon nous, comment on les chantait, comment on les... on pouvait les ressentir sur scène, Voilà, on les a reprises, on les a arrangées, on les a enregistrées pour certaines. Ensuite, je veux dire, le reste, c'est pratiquement que de la création. Ostiale huntan lehen hitzordia maulen beraz talde hunekin, aitzinetik aikudia altzikutarrak eta sohutako buhame handeiak, eta ondotik eramezala larguji mauleko jaialaian bediatzonetan.